Proiecto Tama Anto quelcae semainoi, oni festis in Brasilo la quardecan dat revenon de la creo de la proiecto Tamar. Tamar estas mallongigo de tartaruga marinha, quio signifas mara testudo. Temas pri proiecto de conservado de tiae testudoi. La ideo pri tio proiecto – aperis in la 1970-ca iaroi per gruppo de studentoi pri oceanografio, kiwi voyages kvar mil kilometroen lau de deserta strandoi por fari esploradon. En nord-orienta Brasilo, ili vidis cae fotis fish captistoin kiwi mortigis marant estudoin, bestoin kiwi jam esis minacatae de forpereo la studentoi sendis fotoin cae raportoin al autoritatoi. Post tio, estis fondita la proiecto Tamar in 1980. Nun tempe, gi estas internazia agnoscita cil una e la plei succesai agadoi pri conservado de marae bestoi. Gi estas modelo por aliae Brasilae cae exterlandae programoi cae proiectoi, principe char gi inclusivigas marbordain comunumoin en sian socio-ecologian laboron. Ecte 1988, la fondajo Pro Tamar subtenas la laboroin pri conservado ca esplorado. La proiecto Tamar agas in nau Brasila statoi en entute dudexes marbordai locoi, che es plei norda trovigas in la stato Cearau, cae la plei suda in Sancta Caterino, cioi distanzas je proximume quar mil kilometroi unu de la alia. Temas pri locoi precipe sur continentae, set ancao su quelcae insulae strandoi, cioi esas areoi por nutrado, reproductado, crescado cae riposo de testudoi la administra centro au nazia sideo de la proiecto situas in la urbeto Praia do Forte, stato Bahio, conata pro siae belae plagioi. Tamar estigis con la celo protecti la minazzata in mare testudoen. Tamen oni constatis che la laboro ne povas esti limigata al testudoi, char uno e la schlossiloi de la successo de tio missio estas subteni la disvolvigion de e comunumoi, por offerti in alternativon al ili. Tiovi comunumoi antaue estis chassanta la mara in testudo por nutri sin de la viando cae de la ovoi, crom vendi la carapazoin al turistoi cetere la proiecto ancao protectas sharkoin cae alien spezioin de marae bestoi. Ecte la comenzo necessis el trovi pionirain technicoin, cae por la conservado de la bestoi, cae por la disvolvigio de la comunumoi. Agoi adaptitai alla realagioi de ciu e la concernai regionoi. Por protecti la testudoin, estis ca estas ankaŭ necese konservi la marbordain ekosistemojn. La projekto havas nun dudek ses por vizitantoj. En ili oni donas tion informojn pri la historio, celoj kaj laboroj de Tamar. Oni montras fotojn, kelkfoje videojn kaj en basenoi divers aĝajn testudojn proximume 1200 homoi, cefe enlogiantoi de la concernae comunumoi, laboras por la proiecto. Danke al tio laboro, la nombro de subsabla nestoi de marae testudoi in Brasilo crescas. En la periodo de reproductado de 2015-2016, oni protectis 26.000 nestoin el cui circa 2,5 milionoi da idetoi atingis la maron. Lau informoi e la sama iaro, Tamar successis in 35 e ebligi al 25 milionoi da testuditetoi curi alla maro. Tamen, bedaurinde, nur uno au du el mil attingas la plen crescetsom, La cefae causoi estas plasta rubajo, cion la besto englutas, cae fiscistae retoi, in cui ili captigas, cae restas gis la morto. La omidia ret pagio, en la nura norda mar bordo de la Brasila stato San Paulo, mortas milte studoi cio iare pro tio